بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد alhamdulillah alloh subhana taoloni fazli bilan fiqh jihod darsiga yana davom ettiryapmiz biz kofirlardan olinadigan mollar haqida qisqacha ta'riflarini aytib o'tdik endi biz bugungi darsimiz g'anima haqida gaplashamiz o'zi sultonlik mollari uch qismga bo'linadi buni ulamolar ya'ni fiqh kitoblarida uch qismga bo'lgan birinchisi g'anima e, keyingisi sadaqa va fay e, mana bu g'anima kofirlardan jang bilan olinadigan mol deb aytdik alloh subhana taolo buni e, badr g'azotida nozil bo'lgan anfol surasida zikr qildi va g'animani anfol deb nomladi nimaga chunki bu musulmonlarni molidagi ziyodalik edi ya'ni jang bilan urush bilan olingan mol edi nafldan olingan e, ya'ni nafl ibodatlar deb aytamiz biz qo'shimcha nima ibodatlar mana shundan kelib chiqib ya'ni anfol deb nomlandi nimaga musulmonlarni molidagi bu ziyodalik alloh subhana taolo aytadiki yasalunaka anil anfal qulil anfal lillahi va rasul va rasul sizdan anfol haqida so'rashadi aytingki anfol ya'ni g'anima Alloh va rasulinikidir demak bu ish birinchi Alloh va rasuliga qaytadi ya'ni qur'on sunnatga har bitta ishlarimiz shunga qaytgani kabi va alloh subhana taolo aytdiki va'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khamsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqon ya'ni al-aya alloh subhana taolo aytyaptiki bandamizga shu nozil bo'lgan ya'ni furqon kunida ya'ni botil bilan haq ajragan kunda nozil bo'lgan kitobga iymon keltirgan bo'lsanglar allohga iymon keltirgan bo'lsanglar bilinglarki g'anima qilgan narsangni g'anima qilib olingan narsa e, uni o'sha beshdan biri allohga va rasuliga e, faqirlarga yetim miskinlarga va yo'l egalarinikidir deb alloh subhana taolo bu narsani sinflarga bo'lib qo'ydi furqon kuni qaysi kunida badr kunida ya'ni e, haq bilan botil ajragan kun demak alloh subhana taolo oxirida nima deyapti vallohu ala kulli shayin qodir albatta alloh subhana taolo barcha narsaga qodir bo'lgan zotdir demak e, alloh subhana taolo mana bu narsani e, aytyaptiki beshdan bir qismi g'animadan tushgan beshdan bir qismi allohniki va rasulniki e, yetimlarniki miskinlarniki xolos sinflarga bo'lgan mana shundan olib turib ba'zi bir ulamolar Э, g'animani o'sha teng taqsimlashlik taqsimlashlik vojib bo'ladi deb aytadi hali bunga inshaalloh kelamiz yana hozir alloh subhanahu taolo aytadiki fakulu mimma g'animtum halalan tayyiba vattaqulloh innalloha g'afurur rahim g'anima qilib olgan e, narsalardan ya'ni g'animadan e, halol pok holida yenglar alloh subhanahu taolodan taqvo qiling albatta alloh subhanahu taolo g'ofurur rahimdir mana bu narsadan ma'lum bo'lyaptiki g'anima ya'ni pul mol e, har qanday kishini qalbiga nima fitna solib qo'yadi hatto sahobalarda ham bo'lgan ekan mana bu narsa bo'lmasa bu oyatni keltirmasdi alloh subhan taolo endi bugungi kundagi mujohidlarni qo'yaverasiz ana shuning uchun bu juda bir ehtiyot bo'linadigan masala iloji boricha taqvo qilib o'zini bir tiyib turmasa inson shaytonni bir fitnasiga aldanib qoladi e, shayton shunday bir maxluqki u bizni nafsimizda biror bir teshikni ko'radigan bo'lsa mana shu teshikdan kirib shuni g'or qilib kengaytirib tashlaydi va insonni masiyatga yo'llaydi qaysi bir usulda kimdir e, ayollarga shahvat tarafidan kimdir mol dunyo tarafidan e, kimdir e, shu bir boshqa taraflar bilan sanaladi mana shu holatda har bir holatda esdan chiqarmaslik kerakki shayton bizni eng katta dushmanimiz va bu bizga sinov bo'lyapti shunga o'xshab jihod maydonida ham bir g'animalar tushib kimdirlar boyib ketishligi mumkin yoki faqir bo'lib qolishligi mumkin kimdir ya'ni boylik bilan g'anima bilan e, kimdir faqirlik bilan sanaladi bizdan talab qilingan ish mana shu e, sinovlarda chiroyli holatda o'tish bir narsani bilib olishlik kerakki hech qachon inson sinov bilan ajrlanmaydi nima sinov bilan ajrlanmaydi illo mana shu sinovga chiroyli sabr qilishligi mana shu sinovdan chiroyli o'tishligi bilan ajrlanadi tushundinga yoki kimgadir sinov keladi uni ohvoh bilan qadarga norozilik bilan o'tkazadi mana bu narsa bilan u ajrlanmaydi ikki taraflama qiynalgani qoladi ammo mana shu sinovga sabr qilsa alloh subhana taolo aytgandek chiroyli o'tkazadigan bo'lsa demak ikki taraflama ajrlanadi demak e, sahhaynda keladi jobir ibn abdullohdan nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadiki e, oldingilarga berilmagan besh narsa menga berildi nusirtu birrobi masirata shahrin bir oylik masofadan demak dushmanni dushman qo'rqitildim ya'ni mani ya'ni boradigan e, bir oylik masofadan ya'ni dushman mandan qo'rqadi ardu masjidan va tuhuran va menga masjid pok e, ya'ni yer masjid va pok qilib berildi ya'ni tayammum olsa ham bo'ladi masjid Э, qilsa ham ya'ni qay bir yerda kishiga namoz vaqti yetadigan bo'lsa shu yerda namoz o'qisa bo'ladi fa ayyama rajulun e, min ummati adraktahu salat va qaysi bir ummatimga agar namoz yetadigan bo'lsa u o'sha yerda nima namoz o'qisin fa uhillat e, maghanimu lam li ahadin mana bu e, bizga kerakli joyi oldingilarga nima halol qilib berilmagan narsa menga halol qilib berildi deb nabiy sallallohu alayhi vasallam aytyapti mana bu narsa nima g'anima edi va utitu shafa va menga shafaat berildi va kana nabiyyu yubasu ila qawmihi xossa va buisu ila nasi amma va nabiylar xos qavmlarga jo'natilardi man bo'lsam nima butun ammiga insu jinsga nabiy qilib jo'natildim demak nabiy sallallohu alayhi vasallam aytyaptiki oldingilarga halol qilib berilmagan narsa nima manga berildi halol qilib berildi mana bu narsa e, bir e, islom ummatiga foyda bo'lishlik uchun e, qilib berilgan va boshqa ummatlardan fazilatli bo'lganligi uchun berilgan narsa aslida ya'ni bir kishini fikriga kelib qolishligi mumkinki albatta jangga kirilsa bo'ldi bizga g'anima bo'ladi yo'q unday emas bu g'anima aslida islom foydasi uchun qilib berilgan narsa ya'ni uni amir o'zini ishtihodiga qarab nima sarflaydi ho'p e, mana bu yerda g'animani turlari kelibdi g'anima o'zi ikki qismga bo'linadi birinchisi e, yerlar olingan yerlar mana bu narsada imom ixtiyorli bo'ladi xohlasa uni taqsimlab beradi xohlasa uni e, musulmonlar uchun vaqf qilib qo'yadi ya'ni undan ijara olib turadi yilda bir marta yoki ma'lum bir vaqtda e, mana bu narsani ulamolar bu yerni almashtirib yuborishlik yoki uni sotib yuborishlikni qat'iyan taqiqlagan ya'ni vaqf qilib qo'ysa e, e, biror kishiga berib qo'ysa ijara olib turadigan bo'lsa u yerni ajratib o'zgartirib yuborishligi yoki almashtirib yuborishligi yoki sotib yuborishligi joiz emas hop ikkinchi g'animat turlari mana bu qolgan mollar mana bu narsa o'sha jangga Э, guvoh bo'lgan kimsa uchun bo'ladi faqat bu narsani bilib olishlik kerak э, jangga masalan э, jangga borib turib qatnashmagan bo'lsa ham jangga guvoh bo'lib turgan bo'lsa mana bu kishiga ham g'anima taqsimlanadi ammo jangdan keyin bo'ladigan bo'lsa mana bu narsa kishiga g'anima tegmaydi ya'ni jangga aralashmagan bo'lsa hop demak bu yerdagi muhim masala g'anima o'sha beshdan to'rt qismi ya'ni beshdan biri alloh va rasuli yetim yesirlarga boshqa uchun dedik endi g'animani beshdan to'rt qismi qolyapti mana bu beshdan to'rt qismi e, g'animachilar o'rtasida teng taqsimlanadimi yoki taqsimlanmaydimi mana bu narsa e, haqida ulamolarni ixtilofi bor demak e, birinchi mazhab bu jumhur ulamolarni mazhabi hatto ba'zilar buni ijmodan ham deb aytadi lekin bu xato so'z ular aytadiki Э, demak g'animani beshdan to'rt qismi e, mujohidlar o'rtasida teng taqsimlanishi kerak deb aytib turib yuqoridagi فأن لله خمسه ولرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل mana shu oyatda keltirishadi e, demak mana bu narsa e, beshdan biri shu narsaga berilgandan keyin beshdan to'rt qismi g'animatchi o'rtasida tarqatiladi ibn taym rahmalloh aytadiki agar sariya ya'ni bir qo'shin Э, jangdan oldin borib kofirlarni ichiga kirib g'onima olib chiqadigan bo'lsa ularga beshdan to'ri beriladi ya'ni beshdan e, o'sha g'animadan beshdan to'ri taqsimlanib unga e, ularga to'rtdan biri beriladi e, agar sariya jangdan keyin ya'ni jang tugayotgan paytda hamma charchab qaytib ketayotgan paytida yana kofirlarni ichiga kirib g'animat olib chiqadigan bo'lsa unda ularga uchdan biri beriladi deb aytadi mana bu narsada rojih so'z ya'ni 5 dan 4 dan bo'ladi bu ish 5 e, dan biri demak e, Alloh va rasuliniki e, demak mana bu narsa nabiy sallallohu alayhi vasallam ba'zi bir g'azotlarda shunday taqsimlab bergan ya'ni otliqqa 3 hissa bergan ya'ni piyodaga bir hissa bergan ya'ni otliqqa 3 hissa berilishining sababi 2 hissa otiga bir hissa o'ziga mana shundan ulamolar nima istifoda olib turib ya'ni mana mana shunday taqsimlash kerak deydi endi ikkinchi mazhab mana bu e, ko'proq molikiylarni e, fuzoriy e, shofiy va bundan tashqari ibn taym rahimaullohni mazhabi ham bunda nima deyiladi g'animani taqsimlashlik imomni ishtihodiga qaytadi ya'ni amirni ishtihodiga qaytadi ya'ni u foyda zararga qarab xohlasa taqsimlaydi xohlamasa taqsimlamaydi deb aytadi ibn tayma rahmonla aytadiki e, kim agar e, g'animani o'sha beshdan to'rinida mujohidlar o'rtasida teng taqsimlash kerak deydigan bo'lsa mana bu kishini so'zi zaifdir balki e, buni ba'zi bir nima islom foydasi uchun ba'zilarni ba'zilaridan ziyoda qilib ajratib taqsimlashlik ham joiz deb aytadi xuddi nabiy sallallohu alayhi vasallam ba'zi bir g'azotlarda ba'zi bir e, sahobalarni ba'zilaridan ustun qo'yib e, nima ajratganligi uchun ya'ni nabiy sallallohu alayhi vasallam dinga yangi kirgan kishilarga e, ya'ni qalblari islomga oshno bo'lishlik uchun g'animani nima ko'proq berdi o'shalarga yangi kelgan yangi kirgan islomga kirgan kimsalarga mana buni haybar g'azotida ham ko'rish mumkin Shu Haybar g'azotida ba'zilar aytadiki, bu narsani 5 dan 1 dan taqsimlagan deb aytadi. Ibn Taymiy rahmalloh aytadiki, zohir qavliga ko'ra bu 5 dan 4 dan taqsimlagan. Chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu taqsimlab bergan moli 5 dan 1 dan deb tasavvur qilishlik mumkin emas. Chunki bu mol juda ham ko'p edi, u 5 dan 1 ga to'g'ri ham kelmaydi deb aytdi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Laysali e, mimma afallohu alaykum illa al-khums, wal-khumsu mardudun alaykum." Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdiki, alloh subhanahu taolo inom qilib bergan narsadan biror narsa menga yo'q illo dan 1. o'sha 5 dan biri ham sizlarga qaytadi dedi nimaga ya'ni oyatda keldiku sabil yoki valizul qurba val yatama val masakin val miskin deb keldiku mana bu narsa ya'ni islomga qalbi oshno bo'luvchi kimsalar ham shuni ichiga kirib ketadi mana bu islomga qalbi oshno bo'luvchi kimsalar ham askarlardan bo'lgan ya'ni nabiy sallallohu alayhi vasallam islom foydasi uchun uni ham mana shu askarlarga nima berdi demak mana bu narsa e, dalil bo'ladiki e, imom mana shu amir e, ba'zilarni ba'zilaridan ustun qo'yib taqsimlashligi mumkin mana bu narsada hech kimni qalbi biror bir g'ashlik bo'lmasligi kerak nimaga chunki bu din ya'ni la ilaha illalloh shartlaridan bittasi ya'ni to'liq taslim bo'lishlik ya'ni nabiy sallallohu alayhi vasallam chiqargan hukmga to'liq taslim bo'lishlik mana shunda iymon komil bo'ladi mana bugungi kunimizda ham mana shu narsa yuzda yuz bo'lishligi kerak mujohidman degan kimsalarni o'rtasida e, mana bu molni agar amir islom foydasi uchun taqsimlaydigan bo'lsa mana bu narsaga to'liq rozi bo'lishlik kerak chunki bu dinda bor narsa endi bir odil imom degani mana bu e, merosni teng taqsimlagandek taqsimlaydi degani emas bu g'animani shu narsani yaxshilab tushunib olishlik kerak demak g'anima e, bu o'sha islom foydasiga qarab turib e, taqsimlanadigan e, narsa demak g'anima bizga kofirlarga kofirlarni molidan bizga halol qilib berilgan narsa va oldingilarga halol qilib berilmadi mana bu narsani biz o'sha g'animani bir biridan afzal ko'rishlik ya'ni bir kishidan ko'ra bir kishiga ko'proq berishlikni safina ahlida ham ko'rish mumkin jafar roziyallohu bilan kelgan mana shular u paytda nima jangga guvoh bo'lganda xolos qatnashmagan yoki haybar g'azotda ko'rish mumkin yoki bo'lmasam e, badrda badr g'animasida nabiy sallallohu alayhi vasallam tolhaga zubayrga usmonga ajratdi lekin ular e, musulmonlarni ishi bilan madinada qolgan edi demak nima islom foydasida turib berganligi uchun nabiy sallallohu alayhi vasallam bularga e, bularga ham nima g'animadan e, ajratib berdi ho'p mana shu narsani demak e, yaxshi bilishligimiz kerak xohlasa nima imom bu narsani taqsimlamasligi ham mumkin bo'ladi ya'ni foydaga qarab deb aytyapmiz bugungi kunimizda masalan e, bir fikr tug'ilib qolganki agar bo'l jang kiriladigan bo'lsa bu g'animat taqsimlanishi kerak yo'q unday emas e, bu imomni ijtihodiga qaytadi deb ibn Taymiyo rahimahulloh e, demak mana bu dalillarni keltirib aytyapti demak qisqacha qilib aytganda g'animat din maslahati uchun muboh qilib berilgan narsa mana bu narsadan mujohidlarni kichkina sariyasi ham manfaatdor bo'ladi nimaga desa mana shu sariyala tufayli mujohidlarni qo'shini nusrat topadi ya'ni sariyala e, jangda e, ya'ni o'sha orqa tarafda kutib yani jangga guvoh bo'lib yordam uchun kutib turgan bo'lsa ham mana bu sariyala ham e, g'animida teng ulushli bo'ladi chunki nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdiki al muslimuna yadun vahidun yas'a bi zimmatihim adnahum va yaruddu mutasarrihim ala qa'idihim ya'ni musulmonlar o'zlariga qarshi bo'lgan kimsalarga nisbatan bitta qo'ldir bolani quyisini omonligi ham nufuzli bo'ladi va ularni sariyalari olgan o'sha g'animalarni qoidlariga qaytaradi demak chunki e, qoid degani ya'ni musulmonlarni qo'shini mana shu e, sariya tufayli quvvatlanganligi uchun nabiy sallallohu alayhi vasallam mana shunday dedi shinqiti rahmaulloh aytadiki avlovil bayanda e, mana bu ishga ba'zi bir ahli ilmlar xilof chiqishdi ya'ni molikiylardan ko'plari maziri rahmaulloh ular aytishdiki g'animani sarflashlik ya'ni musulmonlarni foydasiga qarab imomga nima qaytadi mana bu narsadan hatto e, g'animat egalarini man qilishlik ham mumkin deb aytadi mana bu narsaga alloh subhanahu taoloni yasalunaka alil anfal qulil anfalu lillahi va rasul ya'ni sendan o'sha e, haqida so'rashadi aytginki g'animat alloh va rasuliniki oyatini dalil qilishadi ya'ni alloh va rasuliniki degani ya'ni musulmonlarni foydasiga qarab sarflanadi mana bu g'animat haqida ya'ni g'animani barchasi haqidagi oyat Ya'ni bu oyat muhkam oyat, ya'ni mansux bo'lmagan. Mana shu narsani nima dal qilishadi. Ya'ni bundan tashqari Makka fathidagi voqeani yoki Hunayn g'azotidagi voqealarni nima dal qilishadi va aytadiki, agar Makka fathida e, ya'ni 10 minglab muqotillar, ya'ni jangchilar kirgan edi. E, mana <coughs> mana bu bilan ularni barchasiga Nabiy sollallohu alayhi vasallam g'animat taqsimlab bergani ham yo'q. Ha? E? Ularga biror narsa ham bermadi. mana shu agar g'animani beshdan to'rtini mujohidlar o'rtasida tarqashlik vojib bo'lganda nabiy sallallohu alayhi vasallam makka fathida bu narsani qilgan bo'lardi yana aytishadiki bu o'sha molikiyni e, ko'p e, ulamolari e, mana buni hunayn g'azotida havazin g'animasida ham ko'rishlik mumkin nabiy sallallohu alayhi vasallam mana shunda juda ko'p mollarni o'sha jangga qatnashganlarga berdi ammo lekin mana shu holatda ansorlarga bermadi ansorlarga bermadi hatto nima ular e, mujohidlarni nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan qilgan g'azot qilgan mujohidlarni eng yaxshi bo'lishiga qaramasdan nabiy sallallohu alayhi vasallam buni ansorlarga bermadi demak e, g'animadagi asl ya'ni asl uni e, qoida bo'yicha va alam annama g'animtum oyati bo'yicha taqsimlashlik ya'ni Alloh va Rasulniki degandek va undan tashqari mujohidlik taqsimlashlik. Mana bu narsa umumiy, ya'ni g'animadagi tabiiy holat. ammo e, mana bu narsa fath jihodida bo'ladi endi difo jihati ya'ni difo jihati deganimizda ya'ni kofir e, daf qilishlik jihatida masalan e, katibalar masalan pulda ehtiyoji ko'p bo'lishi mumkin mana shunda g'anima g'animani olgandan keyin katibani ya'ni maslahatiga qarab sarflashligi mumkin mana bu holatlarni mujohidlar ham tushunishligi kerak chunki katiba mana shu mujohidlarni foydasi uchun yurgan jamoa bo'lganligi uchun bu narsani ham mujohidlar tushunishlik kerak ya'ni bu ish ikki taraflama hech qachon dinda ish bir taraflama bo'lmaydi amirlar ham mujohidlarni tushungan holatda ya'ni oz qism berib qo'yishligi ya'ni hammada nafs bor boshqa bor ya'ni bu narsa ikki taraflama kelishgan holatda bo'lishligi kerak demak e, mana shu holatda agar imom musulmonlarni foydasidan foydasiga qarab ya'ni foyda zararga qarab sarflaydi agar foyda boshqa tarafda bo'ladigan bo'lsa ya'ni jamoat uchun sarflashligi joiz deb aytadi hop demak e, g'anima e, jangda qatnashgan ya'ni jangga guvoh bo'lgan qatnashmagan bo'lsa ham guvoh bo'lgan kimsa uchun bo'ladi ya'ni guvoh bo'lgan deganimiz jangarilardan uchun kutib turgan sariyalar uchun ham bo'ladi urushadimi urushmaydimi zaif bo'ladimi kuchli bo'ladimi e, har bitta jeyishi foydasi uchun turgan har bitta sariya va mujohidlar uchun tarqatiladi mana bu qovulni shayx husayn ibn tayma rojih sanagan g'animani o'sha beshdan biri ya'ni o'sha beshdan to'rt qismi shofiy va hambaliylarni zohir qovliga ko'ra ya'ni oyatni zohirini olgan va alamu annama g'animtum min shayin oyati o'qidik yuqoridagi ana shu oyatni zohirini olib ya'ni shunday beshdan birini alloh va rasuliniki undan tashqarisini mujohidlar o'rtasida sarflashlik kerak deb oyatni zohirni olishgan mana bu narsani demak kim dedik shofiylar bilan hambaliylar ammo molikiylar <clears throat> va ibn taym rahmaulloh bu narsani qilsan ekan bu narsa nima dedik imomni ya'ni imomni ixtiyoriga qaytadi bu narsa musulmonlarni foydasiga qarab sarflaydi xuddi fay kabi bo'ladi bundan tashqari ko'plab Э, ulamolar ham aytishadi bu ulamolardan biri ibn kasir shofiy rahmaulloh u kishi aytadilarki g'animani beshdan to'rtini sarflashlik nima musulmonlarni foydasiga qarab bo'ladi э, mana bu narsa fayga o'xshash bo'ladi mana bu narsani shayximiz э, Shayx islom ibn taymiya ham ixtiyor qilgan va mana bu so'zlarni to'g'rirog'idir deb aytadi Э, ular ya'ni 5 dan birini ham shunday deb aytishadi 5 dan birini ham ya'ni 5 dan biri Alloh va rasuli u e, ya'ni mm, yo'l egalari faqirlar miskinlar uchun dedi-ku. E, mana shu narsani agar foydaga qarab turib sarflashligi 5 dan birini ham hatto mana shunday sarflashligi joiz deb aytadi e, demak g'animat haqidagi qisqacha so'zda mana shu edi alloh subhanahu taolo barchalarimizga ochiq qalb bersin Birodarlarning o'rtalarini E, qalblarini bir birlariga ulfat qilsin ya'ni boylik e, baribir fitna qiladi mana shu holatlarda sobit turib berishlik e, insonni iymoniga qarab bo'ladi allohu taala ala va ala subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk